для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пятро прыгадаў учарашнія падзеі, праўда чамусьці у іх адваротнай паслядоўнасці. Ад вечара ў капыла да нарады ў сельсавеце. І дзіўная з'ява. Нібы ўсё асвяцілася зусім іншым святлом, вось гэтым, майскім, вясёлым, што льецца праз шыбы. Нават выпадак з прышчэпам не здаваўся такім сур'ёзным палітычным, як здаўся учора. Цяпер гэта выглядала амаль смешным, бытавым, трагічным толькі ў нейкіх дэталях, а на самай справе камічным, як гэта часта бывае ў штодзённым сялянскім жыцці. Многія факты з іх падпісной кампаніі можна расказаць як анекдоты, з папом, напрыклад. Увайшла Саша у халаце, у марлівай касынцы пятру заўжды асабліва падабалася жонка ў сваім медычным убранні вельмі ж яно пасавала ёй а прачнуўся мой слаўны мужанюк а п'янчушка села на ложак як каля хворага мала што нейкай ванючай гадасці насмактаўся дык яшчэ адразу па чатыры парашкі глытаеш калі-небудзь атруцішся дурань такі А голова перастала, светлая, што дзень гэты. Добра, што аспірын. І запатрабавала. Ён не зразумеў сур'ёсці жартам, ну, а цяпер расказвай пра ўсе свае прыгоды. У Пятра ёкнула сэрца. Ці не сказала капыліх ад злосці, што я п'яны прыставаў лес цалавацца. Расказаў падрабязна ўсё, акрамя безумоўна гэтага, цалавання з Марыяй Халімонаўнай. Са страхам чакаў, што Саша спытае: «А што яшчэ рабіў капыла? Не. Яе ўстрывожыла другое, што п'яны бабко ўсё-такі прагаварыўся свайму сакратару пра выпадак з прышчэпам. Эх! Дурні вы, адзін стары, другі. Які дурань ён, Пятро Саша не сказала. Загадала няласкава: « Падымайся, лежабок, Я ледзь угаварыла дырэктара, каб замест тваіх урокаў правесці гутаркі аб гігіене. Пакуль ён галіўся, умываўся, Саша сабрала на стол. Знікла. Вярнулася праз колькі хвіліны на вялікае здзіўленне Пятру паставіла на стол пляшачку спірту. Следам за ёй прыйшоў бабкоў, задаволены запрашэннем вясёлы. З парога паведаміў Пятру, што... Ёсць ужо 83,2% падпіскі, што сельсавет на чацвёртым месцы ў раёне. За сталом адразу прапанаваў выпіць за Сашу, якую ён любіць, як дачку і паважае. Ажно прыслязіўся ад замілавання, ці можа, ад успамінаў пра сваю дачку. Саша перапыніла яго, сказала з дзіўным бляскам у вачах. «Я вас, Іван Дзямідавіч, таксама паважаю, але...» Я? О, я вас узненавиджу. Пятро и бабко устрапянулися, однесли ад рота налитые шклянки. И не одна я. Калі вы дасте у крыўду гэтага неразумнага балбытуна прышчэпу, вы ж не яго пакрыўдзіце дзяцей. Мала яшчэ сірат. Пятра ўразіла, што Саша сказала тыя ж словы, што і ён учора каля рэчкі. Бабкоў паставіў шклянку, на машчыністым сухім твары яго выступілі фіялетавыя плямы. «Дык што ж я, па-вашаму, Александр Фёдоровна, звера не чалавек? Ці не ведаю, што такое гора? Ды мне цяпер няхай язык вырвуць, а калі што, я лепш сам сяду». «Ну ўсё, ўсё, ўсё», – зноў перепаніла яго Саша, – «вып'ем». Панас Грамыка выклікаў Шапятовіча з урока. Выгляд ён меў дзіўны. Здавалася, закураны твар яшчэ больш шчарнеў гэтую майскую ясную раніцу. Ва ўсякім разе Пятру ні разу не бачыў яшчэ аптымістычна разважлівага старшыню такім панурым. Але здзіўлення свайго не выдаў, нічога не спытаў першы. Раз прыйшоў і паклікаў, значыцца, скажа сам – Панас не стаў гаварыць на школьным ганку. Адразу пайшоў алені ў сельсавета ў глыбіню парку, дзе густа зелянелі кусты чаромхі і шыпшыны, яшчэ абсыпанай расой. Пятро закрочыў побач. ЧП, Андрэевіч, і сур'ёзнае. Якое? Кража? Сур'ёзнае, але не такое ўжо рэдкае. У цябе ціха было, а ў другіх калгасах – Што ўкралі? Грэчку насенную. Усю? Не. Пуды два. А ўстрывожаны ты на 200 пудоў. Устрывожыся, калі злодзей сам вартаўнік Сцяпан Бандарэнка. Даказана? Ды... Што там даказваць? Чуць развіднела, прыйшоў стары, кваша ці мох. Э, что землянка на огороде за свирном. «Что скажа старшиня, певни курей под свиран скликают». Только седала и одразу под свиран. Целый кермаш курыны. Мы зим туды. Дык, слухай, свердёлкам подлога просверлена як раз у тым месцы, где гречка ляжыць. Хе, ведаў, дзе пракруціць. Забіць забіў шчыліну. Але грэчка рассыпана, і куры не паспелі сабраць. Мы са старым да вартаўніка, ён безмозглы дурань у хляве, каб дзеці не бачылі таўчэ яе ў ступе на муку. Дзеці не бачаць, а суседзі ж чуюць, ад людзей не схаваеш. Дык што цябе непакоіць? выклікаю участковага. Дамовіліся ж цвёрда злодзеем ніякай літасці. Пана спыніўся па тымі стогадовымі ліпамі, дзе вечарамі сядзяць закаханыя. Чамусьці ўсіх цягне сюды на тайныя размовы. Паглядзеў на свайго маладога партыйнага кіраўніка, цяжка ўздыхнуў. «Ты хіба не ведаеш, што...» Ай дурань гэты брат маёй жонкі. Ну, знаеш, сам ты казаў, што ў цябе ўсё сяло, то брат, то сват, то кум, а ты камуніст, старшыня. Эх, лёгка сказаць, Андрэвіч, камуніст, старшыня, старшыня. Усё гэта так. Але ты паставіў сябе на маё месца. Я, акрамя ўсяго, яшчэ і чалавек. Мне людзьмі кіраваць, але мне і з жонкай трэба будзе жыць. Аксюця Сцяпанавай жонцы штодня ў вочы глядзець, а ў яе пяцёра дзяцей. Ну, Вольга і Ван на свой хлеб пойдуць, хутчэй за ўсё з'едуць ад сораму. А трое малых, а? Эх, от натварыў сокін сын. І грамыка ўзяўся рукамі за галаву, апусціўся на лаўку. І Пятро нарэшце зразумеў, як сапраўды нялёгка гэтаму даволі цвёрдаму чалавеку, які рэдка калі вагаўся, прымаючы рашэнне. Здавалася дагэтуль, што Панас Астапавіч мае зайздросны талент прадугледзець усе самыя складаныя нечаканасці і павароты ў жыцці і рабоце. Што б ні здарылася, якая сітуацыя не ўзнікла б, якія б самыя недарэчныя, Няздзейсныя інструкцыі недалі калгасу, сельсавету, парт-арганізацыі першы знаходзіў выйсце грамыка. Рабіў прапановы, то па-сялянску простыя, мудрыя, то такія хітрыя, што і сам Булата упаўнаважана іх неаднойчы ламаў галаву і анісімаў задумваўся. Можна так ці не? А вось што так можа здарыцца пра гэта, мабыць, і не падумаў. Праўда, Пятру успомніў, як перад пасяўною старшыня на сходзе казаў сваім калгаснікам «Нікому не дарую сытаму галоднаму сыну роднаму, калі хто возьме бульбіну насенную, зарубіце на носе». Але адно словы сказаць, а другое зусім у турму чалавека пасадзіць да яшчэ швагра. Ды да не тое, мабыць, пяча сэрца, што швагер, а вось што дзеці астануцца галодныя. Таму і прыйшоў, каб даверліва параіцца, што рабіць. Не, ён не просіць парада, не патрабуе катэгарычнага адказу. Гэтага патрабуюць тыя, хто хоча застрахаваць сябе на ўсялякі выпадак. Грамыка не з такіх. У яго даволі рашучасці і мужнасці, каб усё ўзяць на сябе. Але яму сапраўды вельмі цяжка. Гэта той выпадак, та тая сітуацыя, той момант, калі чалавеку, як паветра, патрэбна шчырае, праўдзівае слова друга, аднадумца. Зразумеўшы ўсё гэта Пятро чуў, можа, упершыню сваю надзвычайную партыйную чалавечую адказнасць за тое, што ён парадзіць другому. А што ён можа парадзіць? У выпадку з прышчэпам ён чамусьці не на міг не адчуваў раздваенне свайго партыйнага чалавечага сумлення. А тут, тут яно ёсць раздваенне. Як ён можа стаць на абарону злодзея? Але хіба Сцяпан сапраўдны злодзей? Хіба не зразумела, што яго штурхнула на кражу, пятражна ў пот ударыла, што парадзіць па насу. Сеў побач, таксама ўздыхнуў. Але сітуацыя, чорт вазьмі. Ты пачуў бы, колькі голасу ў мяне ў хаце, сказаў, што будуць судзіць, і моя, і Аксюта равуць, як каровы. Можна, канешне, замяць гэты стары ліс, кваша глянуў хлеб, ухлеў і адразу задні ход. Я, Астапавіч, нічога не бачыў, нічога не чуў, перад следчымі будзе маўчаць, ясна. Але сяло! У сяле ўжо, відаць, палавіна ведае. І як я пасля гляну людзям у вочы? Заўтра абавязкова ўкраде Іван Павлович, калі выйдзе сухі сцяпан. І я мушу некага даць пад суд, а швахры выгарадзіў. Ну, што мне скажуць пасля? Ясна, не запляскаюць у далоні, заважыў Пятро. Пайсці далей па гэтай дарозе сам скора апынесся ў турме, не не пашкадуе ніхто. <laughs> А хто цябе пашкадуе, калі грамадскае дабро расцягнуць? Па нас павярнуўся, злосна бліснуў цыганскімі вачамі. А што ты мне падтакваеш, а? Што ты падтакваеш, сам я хіба не разумею. Ты парай, што мне сёння рабіць, вось, у гэтую хвіліну. Пятру таксама ўзлаваўся. А што я, па-твойму, святы прарок? Што ў мяне? На ўсе выпадкі гатовая парада, але я так думаю злодзей павінен панесці кару. Іншая размова, што мы можам падумаць, якую... О, мы можам? <laughs> мы можам, каб ад нас залежала. Я прыдумаў бы кару, і он дзесятаму заказаў бы ўнукам сваім і праўнукам, не лазить под колгасные швирны. И сама Ксюта подписалася под таким присудом, и Гаша моя. Але тут такая ситуация, что або сюды, або туды. И коли уже туды, то ниякой подушки мы не подстелим, никто нас слухать не будет. Дадуть ему не меньше пяти па указу. Панас Грамыка ведаў жыццё і ведаў законы. Суцішыць яго гэтак жа нялёгка, як і засмуціць, расстроіць. Расстроюся Шапятовіч. Чаму панас прыйшоў па... параіцца да яго? Каб ён яшчэ раз пераканаўся, што нічога разумнага сакратар параіць не можа, ці каб яшчэ раз тыцнуць яго носам, глядзі, вось яно якое жыццё, якія задачкі задае іх не рашыш чатырма дзеяннямі рыфметыкі і кароткі курс, нямнога табе паможа. Памаўчалі. Пятро нахіліўся, падняў галінку, пачаў чарціць ей па вільготнай утаптанай зямлі. Хутка ўбачыў, што зноў падсвядома рысуе фермы моста і зноў пашкадаваў, што ён не будуе мастоў, а займаецца вось чым, Бог ведае чым. Пасаджу я гэтага дурня, але жыцця мне у хаце не будзе. На чорта мне штодня слухаць папрокі ды слёзы, ай, з'еду! Па нас быццам адсек. Пятру павернуўся, каб спытаць, куды ён з'едзе, і сказаць, што нікуды яго райком не адпусціць. Але не паспеў. Па нас загаварыў зноў зусім іншым голасам – Але засумаваў я Андрэвіч за вайну па дзецях, па ёй па дурніцы, па гашы і зямлю люблю. Ён развёў рукамі навокал. Вось такую зялёную, зялёную, як конскі пот пахне люблю, ралля, салідол каля трактара. Сказаў ён гэта з такім болем, што ў Пятра таксама зашчымела сэрца. Але любіць, моцна любіць. Таму і цяжка яму, таму можа і адважыцца на ўсё, і ніхто яго не стрымае ні жонка, ні райком, і нельга казаць яму ў такі час слоў казённых, пустых. Можна толькі так сказаць, як ён сказаў пра сваю любоў, проста скупа, але так прачула і шчыра. А ў пятра не знаходзілася ні такіх слоў, ні такой прачуласці. Думкі чамусьці вярталіся да свайго да моста. Вось даўся яму гэты мост. Посядзелі і так не дамовіўшыся ні пра што пэўнае разышліся. Пятру здалося, што па нас пайшоў расчараваны, адчуджаны, аддалены. Пятро перажываў. Вельмі даражыў дружбай і даверам гэтага чалавека. А з трэцяга ўрока яго паклікалі зноў на гэты раз рыжая Надзя паштарка ў сельсавет. Бабкоў сустрэў у агульным пакоі. Быў ён і ўзбуджаны, ажно вушы гарэлі, неяк дзіўна шаломлены, разгублены, таму, відаць, і паклікаў яго Пятра. Бабкоў не ў прыклад грамыку мог прыняць самае недарэчнае рашэнне, самаўладна зрабіць глупства, але калі губляўся, тады даверліва раюся з усімі, хто трапляў на вочы. Во, Пятру Андреевич, паглядзі, што толькі не валіцца на нашы з табой галовы. Мая сівая ўжо адмаўляецца рашаць, што рабіць. Давай разам думаць. Калі ласка, от палюбуйся. Дзіва дзіўная. Старшыня выканкома шырока чыніў дзверы свайго кабінета і сам адступіў у бок, быццам там за дзвярамі было штосьці небяспечнае. А там на лаве каля сцяны ціха і сціпла сядзела жанчына, жонка Сцяпана Бандарэнкі Аксеня. Пятру не з усімі вяскоўцамі яшчэ пазнаёміўся, але гэтую жанчыну ведаў даўно, з першага месяца свайго цывільнага жыцця – Перш за ўсё праз дачку яе вольгу, прыгажуню з незвычайнай біяграфіяй. Ды да сама кабета неяк вылучалася сярод сваіх равесніц жанчын у гадах, якія ў пачатку, пакуль не пазнаёміўся бліжэй, здаваліся Пятру падобнымі адна на адну. Аксені ў свае 45 год была маладжавая і прывабная з твару, поўная, нягледзячы на такое жыццё, павольная ў рухах і надзіва спакойная і паважная, ніколі ні перад кім не мітусілася, ні ліслівіла. Каб тут хоць пажар загарэўся ці хоць сам Бог з'явіўся. І цяпер яна сядзела гэтак жа спакойна, без разгубленасці, без страху, без жадання разжаліць каго-небудзь. Толькі разы два трывожна, прыслухалася ці то да голасу за сцяной у амбулаторыі, ці то да нечага, што адбывалася, магчыма, недзе далёка. Можа, ёй здавалася, што плача яе двухгадовы сынок. Пятру ўбачыў каля яе ног клунак, пудана паўтара, зразумеў, што ў мяшку, і амаль дакладна здагадаўся, чаму і як, гэтая жанчына апынулася тут. Падумаў: Гаша ці па нас падказаў, Няўжо ён мог пайсці на такое. Было да болю непрыемна думаць, што такі чалавек, як грамыка склаў цяжкі крыж на плечы гаротнай жанчыны, каб толькі ўратаваць брата сваёй жонкі. Расказвай яшчэ раз, Аксеня, будзем разам думаць, што з табой рабіць. Яна выцерла рогам хусткі ў вусны і пачала расказваць павольна, як бы нехаця і зусім абыякава, як пра справу чужую і даўнюю, сведкай якой яна сама была. Ой, дыву, папутаў чорт дурную бабу, зладзейкай зрабіў. Мой гэта Сцяпан занядужылася яму, жывот схапіла. У яго ж гэта здаўна да вайны яшчэ. Ну, я з поўначы пайшла вартаваць за яго. А мне і не хацелася, што там, кажу, вартаваць пусты швіран. Ды не, кажа мой, грэчка ляжыць насенная. Праўда, Грэчку гэтую я сама чысціла, сяджу я. Ноч, спяць усе, нячыстая сіла лётае шэпча мне. А што ты, Аксюта, заўтра дзецям зварыш? Праўда, у хаце хоць шаром пакаці, ні крупінкі, ну і на шапту сталі нячысцікі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.